uchinchi bob yahudiylarning nikodim ismlik bir kengashma kotibi ishi bor edi parislardan bu odam bir kechasi hazrati aysoni oldiga kelib taqsir sizning xudo avatgan bir ustoz ekanligingizni bilimiz? chunki xudo bilan bildi bo'lmagan odam siz ko'rsatgan bu karomat va mo'jizlarni qat'iy ko'rsatolmaydi dedi hazrati ayso bilib qo'yingki hech kim qoidadan to'ralmaguncha xudoning podsholig'ini ko'rolmaydi dedi nikodim Yoshini qolgan odam qandoqmi qoidadan to'ralsin onisining qo'shig'i kirib qoidi to'rilishi mumkinmi deb so'radi hazrati ayso bundoq javob berdi bilib qo'yingki ham sudin ham xudoning ro'yidan ko'ralmaguncha hech kim xudoning podshohligiga kirolmaydi ota onasidan to'ralganlar jismoniy hayotliqqilar egi bo'ladi biroq xudoning ro'yidan to'ralganlar ruhiy hayotliqqimu egi bo'ladi sizga qaytadan to'rilishinglar kerak desam hayron bo'lmang shamol xohlagan yerida chiqadi siz uning ovozini anglaysiz lekin qayerdan kelib qayaga ketganligini bilolmaysiz shuningga o'xshash xudoning ruhining kishilarga qandoq qilib hayotni ato qildiganligini bilolmaysiz nikodim hazrati aysodin bu ish qandoqmi mumkin bo'la deb so'rdi hazrati ayso uningga mundoq dedi siz isroillarning muhim ustozi turuqliq bunimi tushunmamsiz bilib qo'yingki biz bildig'inimizni va ko'ginimizni aytsaqmi sizlar yanila bizni guvohlig'imizni qabul qilmayyapsizlar sizlarga bu dunyo to'g'risidagi ishlarni aytsam ishonmagan yerda arish to'g'risidagi ishlarni aytsam ishni sizlar hech kim arishdagi ishlarning qandaq ekanligini bilmaydi chunki hech kim arshdan tushgan emas lekin inson o'g'li buloni biladi chunki u arshdan tushgan tushdan yasalgan yilon muso payg'ambar tarpidan cho'lda o'layotganlarni qutuldirishi uchun limda egiz ko'tarilgundek inson o'g'li bo'lgan manmu shundoq egiz ko'tarilishim kerak shundoq bo'lganda manga e'tiqod qilganlarning hammasi mangulik hayotga erishalaydi chunki xudo dunyodagi insonlarni shu qadar suydiki o'zining birdan bir yagona o'g'liga e'tiqod qilgan har bir kishi halok bo'lmay mangulik hayotga erishishi uchun uni qurbon bo'lishga avatib badi xudo o'g'lini dunyodagi insonlarni so'roqqa totishqa emas balki ularni qutqizishqa avatdi uningga e'tiqod qilganlar so'roqqa tortilmaydi e'tiqod qilmaganlar bo'lsa olli burun so'roqqa tortilgan bo'ladi chunki ular xudoning yakki yagona o'g'liga e'tiqod qilmagan edi ular doim yomonlik qilg'ashqa haqiqiy nur dunyoga kelgan bo'lsimu ular bu nurni emas zulmatni yaxshi ko'rdi shunga ular jazoga tortildi kimdi kim yomonlik qilsa nurga o'sh bo'ludi va qilgan atkanlarim oshkor bo'lib qolmasin deb nurdin qochidi lekin kimdi kim haqiqat bo'yicha ish qilsa ishlarimni xudoga toyinib qilganligim ma'lum bo'lsin deb nurga yaqin kelidi bu ishdan keyin hazrati ayso shogirdlari bilan yahudiya o'lkasiga bordi hazrati ayso ular bilan birga u yerda bir mazgil turib kishilarni cho'mildirdi shu chog'da solim yilsini yendiki aynon degan yerda yahsho payg'ambarmu kishilarni cho'mildiryotadi chunki u yerning suyi mo'l edi kishilar uning oldiga kelishib cho'mildirishni qabul qilishatdi bu Yahyo payg'ambar kehi zindonga tushmagan vaqt edi yahyo payg'ambarning shogirdlari bir yahudiy bilan tozalanish dini qoidasi to'g'risida talishib qoldi shogirdlar yahyo payg'ambarning yeniga kelib ustoz o'tganda iordan daryosining u qitida siz bilan birga bo'lgan o'zingiz bu odam mandan ulug' deb guvohlik bergan kishi hozir boshqalarni cho'mildiryotidi amdi hamisi bizdan qechib uning ketib ketyotidi dedi yahyo payg'ambar mundoq javob berdi xudo bamisa inson hech nimaga erisholmaydi man sizlarga man qutqizg'uchi masih emas faqat uning oldiga kelgan yo'l hozirlig'uchi degan buning sizlar o'zinglarmi guvohlik beralaysizlar qiz cho'qim o'zi bilan to'y qildigan yigitga mansub bo'ludi qo'ldosh bo'lsa yigitning tayyorlig'ini qilib uning kelishini kutidi ham uning ovozini anglab xursand bo'ladi shuningga o'xshash manmu hazrati aysoning kelishidan xushollanib qin qinimga patmay qoldim endi uning shuhrati o'sishi mening bo'lsa tövəliş kerak. U ərşdin kəlgüçü bolub, həmmidin üstündür. Mən bolsam, bu dunyodan kelguchi shunga qiladigan so'zlarimmi bu dunyodagi ishlar bilanla cheklinadi arishdan kelguchi hammadan ustun bo'lib u o'zining arishni ko'rgan va ang'anlarga guvohlik beradi biroq uning guvohligiga ishindiganlar nihoyatda oz bo'ladi holbuki uning guvohligiga ishindiganlar xudoning haq ekanligigamu guvohlik berdi xudo avatgan qutqizg'uvchi xudoning so'zini so'zlaydi chunki xudo o'z ruhini uningga oyimasdan berib kelmoqda arishdiki otimiz o'g'lini suydi va hamma ishlarni uning qo'liga topshirgan xudoning o'g'liga e'tiqod qilgan kishi mangulik hayotga erishgan bo'ladi lekin uni rad qilgan kishi mangulik мәхрум mahrum да, Худауның ғәзіпе, мұна шындақлаудың мәңгі нері болмайды.